บุ๊กทูหกสิบเก้าอนามปุลุสมบิลันต้องการอยาก membutuhkan ingin ดิฉันต้องการเตียงา saya membutuhkan sebuah tempat tidur ดิฉันอยากนอน saya ingin tidur ที่นี่มีเตียงไหม apakah di sini ada tempat tidur ดิฉันต้องการโคมไฟ saya membutuhkan lampu ดิฉันอยากอ่านหนังสือ saya akan membaca ที่นี่มีโคมไฟไหม apakah di sini ada lampu ดิฉันต้องการโทรศัพท์ saya membutuhkan telepon ดิฉันอยากโทรศัพท์ saya ingin menelpon ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม apakah di sini ada telepon ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป saya membutuhkan sebuah kamera ที่ฉันอยากถ่ายรูป saya akan memotret ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม apakah di sini ada kamera ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ saya membutuhkan sebuah komputer ดิฉันอยากส่งอีเมล saya ingin mengirim email ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม apakah di sini ada komputer ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น saya membutuhkan pulpen ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย Saya ingin menulis sesuatu ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม Apakah di sini ada kertas kosong dan pulpen?